ostaju u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga napravi pravi put uputiti i svjedočim da nema istinskog drugog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu rob i posljednji, odnosno posljednji Allahov poslanik poslan sa istinom.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 Prošli put smo govorili i spominjali Allahu te barek wa ime, pa sve ovo, znači eh, je dobro poznato, a to je dobročinitelj. Večeras sa Boga ćemo govoriti o jednom drugom Allahom subhanahu wa ta'ala imenu kojim se opisao u sunnetu Muhammeda ali salatu wa salam. Es subuhu ili subuhun. Kada bi jednom riječ pokušao kazati što znači subuhun ili es subuh, kazali bi da znači slavljeni, Međutim, ovo Allaho Tebare vetara ime obuhvata dva velika značenja. Dva velika značenja. Prvo značenje koje ovo uzvišeno Allaho Tebare Kvetara ime obuhvata jeste da njega Subhanahu wa ta'ala sva stvorenja hvale i veličaju. Sva stvorenja hvale i veličaju. Da je on Subhanahu wa ta'ala jedini zaslužen da bude hvaljen i da se veliča onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Mi ćemo to vidjeti. I drugo znači da je on subhanahu wa ta'ala čist od bilo kakvih nedostataka. On subhanahu wa ta'ala je čist od bilo kakvih nedostataka. Ovo što je on subhanahu wa ta'ala znači čist od bilo kakvih nedostataka, mi ćemo koboda u drugom serijalu, nakon kada završimo spominjanje Allahi bareke wa ta'ala lijepih imena u sunnetu, početi govoriti o Allah subhanahu wa ta'ala veličanstvenim, savršenim svojstvima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao. Tako da postoje osobine i svojstva kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu i sunnetu, ali isto tako postoje svojstva koja je on subhanahu wa ta'ala negirao da ih posjeduje. Čisto takvih osobina. To su negirajuća svojstva, negirajuća svojstva. O tome ćemo povoda detaljno, detaljno govoriti. U jeziku je poznato, znači sabbeha, slaviti veličat. smatrati velikim. Allaha te bareke, te bareke vatala. Također ima znači značenje tesbih, svi znamo, tenzih. Ali ovdje u značenju veličanja i slavljenja Allaha subhanahu wa ta'ala i vjerovanja, znači ovo je jako bitno, i vjerovanja da je on subhanahu wa ta'ala čist od bilo kakvih vidova nedostataka. Lišan svi manjkavi osobina, a opisan savršenim, savršenim osobinama koje njemu subhanahu wa ta'ala dolaze. Tako da vidimo da su stvorenja takva kakva jesu, da imaju osobinu sna. Allah subhanahu wa ta'ala čisto toga ne spava. Stvorenja su opisana osobinom umora i zamora, dok uzviše nova Tebare Kvetala nikad se ne umara niti zamara. Pa čak kada je stvorio sedam nebesa i sedam zemalja, nije ga obuzao, znači nijedan vid umora. Što opet on subhanahu čisti i uzvišen onoga kako ga opisuju židovi. Da je nakon stvaranja u šest dana se umorio pa je sjeo da se odmori. Zato su uzeli taj dan odmora. Oni. Tako da Allah Tebare Kvetala pogledajte kako je veličanstveno opisano u Kur'anu i Sunetu poslanika sallallahu alihi i kako ova vjera Islam opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala kako se on subhanahu wa ta'ala opisao, kako njemu dolikuje. Ne kako je čef i kako hoće stvorenja da opišu gospodara. Mi prihvatamo i obavezni smo da prihvatimo tekstove onako kako su došli. Kur'anski, znači tekstovi i tekstovi suneta poslanika sallallahu alihi wasallam. I da opisujemo Allah onako subhanahu wa ta'ala kako se on opisao. Nikako drugačije. Nikako drugačije. Tako da Hatabi, rahimahullah, kaže da su ovo dva imena jedina koja su došla u obliku fu'ul u arapskom. Kudusun subuhun. Jedina dva Allahova Tebare Kvetala imena koja su došla u ovom značenju. A imaju značenje, znači subuh, ima značenje koji se neprestano slavi. Stalno se veliča. Uvijek se veliča. Ako ga ti ne veličaš, druga ga stvorenja veličaju. Ako si ti slab u tome da slaviš i veličaš Allaha subhanahu wa ta'ala, postoje robovi i postoje stvorenja koja ga stalno veličaju. I on znači konstantno se slavi i veliča, što nećete naći. Ma o kakvim se ljudima radilo, ma o kakvim se stvorenjima radilo, ma kako ljudi imali pozitivna i lijepa mišljenja i postavljali na pozicije koje njima ne dolikuju, jer ovo dolikuju samo uzvišeno Allah te Samo se on neprestano slavi i veliča. Ovo Allahu te bareke tala ime došlo je u sunetu poslanika sallallahu alijih vseleme u rivajetu kod imama muslima kod imama muslima gdje Ajša radijallahu anha kaže da je poslanik sallallahu alijih vseleme učio dovu na ruku i na seđdi koju dovu? Subbuhun kudusun rabbul melaiketi var ruh znači u prijevodu značenja, slavljeni, sveti, gospodar meleka i ruha. Ruh. Ovdje učenjaci, znači kada su pokušali tražiti što su učenjaci u komentaru ovog hadisa kazali, naša se odnose riječi odnosno poslanika Salaseleme, var ruh, pa kažu, jedan dio učenjaka kaže da se misli na meleka Džibrila, Meleci i Melek Džibrin. Drugi kažu da se odnosi na jednog veličanstvenog i velikog Meleka. Nije Džibril. A poredi ga kada bi se svi meleci poredali u saf, on je veći od svih tih meleka. Nešto je veličanstveno i veliko od svijeta meleka. Neki kažu da se ovdje misli na stvorenja za koja samo Allah zna, koji vide meleke, a meleki ne vide njih. I jedno od značenja da se misli na dušu, koju posjede svako živo, svako živo biće. Sve u svemu znači, kada bi odabrali bilo kod ovih značenja, Allah te barek vatala je gospodar svih njih. I on subhanahu wa ta'ala je zaslužan da se slavi i da se veliča i na ruku i na seži, kako vidimo da je poslanik alaih sallatu wasalam učio ovu, ovu dobu. Od stvari koje e, treba negirati i smatrati neispravnim, a kako je došlo u opisu od strane mnogobožaca, nevjernika i neznalica, jer danas postoje mnogi, znači mnogobožci i nevjernici kroz istoriju, do današnjih dana i neznanica da opisuje Allaha Đelešanuhu osobinama koje njemu ne dolikuju. Pa ćemo vidjeti mnogobožce i nevjernike da su opisali Allaha Subhanahu wa ta'ala da posjeduje dijete, drugu. Mnogobožcu smatrali da su meleci šta? Čeri. Allaha Subhanahu wa ta'ala, čega on čisti uzvišen. Vidjet ćemo neznalice da pripisuju Allahu Subhanahu wa ta'ala ono što njemu Subhanahu wa ta'ala ne dolikuje. A sve je osnovni razlog što su ljudi ili inađije koji odbijaju šarijaske tekstove kao što su odbili ko? Židovi, jer su židovi pripisali Allah Tebare Kvetara sina da je Uzeir ibn Da je Uzeir sin Allahov, od čega je Allah čist čisti uzvišen. Kao što su kršćani opisali da je Isa ibn Da je Isa Allahov, allaho sin. Od čega je Allah čist. Čist. I on je to negirao na mnogo mjesta u Kur'anu ili neznalice koje niti čitaju, niti znaju knjigu Allaha Debare Kvetala, niti slijede bilo kojeg poslanika. Pa kažu, danas ko što imate filozofe, Bog je takav, Bog je takav, Bog je takav, Bog je takav. I oni koji njih slijede, koji njih slijede, ne čitaju Kur'an i Sunnet. Pa daju sebi za pravo da opisuju i smatraju božanstvo onako kako oni to vide, kako oni to osjećaju. A mi to ne možemo raditi. Vjernik ne. Vjernik mora biti pokoran onome čemu, sa e, čim je došao poslanik sallallahu alihi wasallam. Zatim subuhu ima značenje da je došlo u obliku daleko jačeg i većeg značenja od sebeha. da ga samo slavi. Što ima značenje da njega neprestano slave i veličaju. Slave i veličaju. Pa kažu učenjaci, kada bi ga sva stvorenja slavila i veličala, znači kada bi svi stali, i sada u svakoj sekundi, svakoj stotinci, počeli slaviti veličate late bare ne bi ga veličali i slavili onako kako on to subhanahu wa ta'ala zaslužuje. Znači, ma kako da ti Allah Žešan podari stanja, to od njegove dobroti, njegovog rahmeta, njegove milosti prema tebi, da te nadahne, da te učini od vjernika koji ga mnogo spominju i slave, nije se opet iskazao zahvalnost, pohvalu i slavu Allahu te bareke ve onako kako on subhanahu wa taala da su ne samo ti kada bi sva stvorenja kada bi sva stvorenja ga slavila i veličala ne bi mu se zahvalila na ovim neizmjernim blagodatima koje mi svi uživamo čovječanstvo vidljivi i nevidljivi svijet. Ne bi Allah te barek vetale skazali Plodovi koji proizilaze iz ovog veličanstvenog Allahovog te barek vetala imena je prvi plod, a to je da čvrsto vjerujemo i da znamo da Allah te barek veliča sve što je na sedam nebesa i što je na zemlji od životinja biljki i mrtve prirode. I to je od najispravnijih mišljenja. Allah Đelešanu kaže Tusabbihu lehu samavatu sab'u wal ardu Njega veličaju i slave sedam nebesa i zemlja i sve što je na njima. I sve što je na njima. Subhan. Allah Đelešanu sve slavi. Allah Đelešanu to potvrđuje. Zatim kaže nakon toga وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ I ne postoji ništa od stvorenog, a da ga ne veliča i slavi. Ali vi ne razumijete taj tesbih. Ne razumijete to veličanje. Zbog čega? Zato što ne razumijete taj jezik. Svega slavi, svega veliča, ali to vi o ljudi ne razumijete. Ne razumijete. Ali morate o ljudi da potvrdite ono što je Allah Đelešanu kazao. A uzvišeni kada da ga sve veliča, da ga sve slavi. Kako? Allah Đelešanu zna. Allah Đelešanu zna. Innehu kane halimen gafura. A on je i pored toga blag i mnogo prašta završava kuranski, zbog čega završava da je on halim, gafur, da mnogo prašta i da je blag, blag je i mnogo prašta svima onim, prema svima onima koji nisu poput ovih koji slave i veličaju Allaha te bareke vetala. Daj im šansu da i oni postanu od onih koji će Allah Đelešanu slaviti i veličati. Danas koliko ima vjernika koji kažu mi smo vjernici, međutim koliko slave i veličaju Allaha Đelešanu. Slave i veličaju ono što moraju, pa čak među njima i oni kada moraju, znači kada se mora dozvati namazu gdje se slavi veliča Allah Đelešanuhu, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا kada ustaju prema namazu, lijena se dižu. Vala jazkuruna Allahe illa qalila. I to je svojstvo monafika. I ne slave i ne veličaju Allaha Đelešanu si malo. Danas ljudi samo kažu sufije. Po čemu sufije poznate? Znači prva osobina kao oni samo zikri, samo negdje se osami, šahure se, izdvajaju se ljudi, ispod... to je pozitivna osobina koja treba biti kod svih ljudi. Ne da budeš sufija, pa kaj ja sufija, ja slavim. Ne, mu'min, vjernik, musliman, da slaviš veličaš Allaha Đelešanu. Pa ćete vidjeti da onaj koji najviše slavio i veliča Allaha subhanahu wa najdobranije njegovo stvorenje. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Najša radijalan kaže i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa muslim bilježi i Allaha slavio veliča u svim svojim situacijama. U svim situacijama. I zikr ćemo vidjeti iz nastavka je dijelo koje Allah Đelešanuhu podario umetu, podario umetu poslanika sallallahu alihi vseleme, tako kao dijelo koje je lahko, koje je lahko jednostavno, a nosi veliku nagradu za onoga koji to čini slanje vas Allah Od Abdurrahmana ibn Kirta da je Allaho poslanik sallallahu i wasallam rekao nakon što je bio uzdignut u noći Isra, znači nakon što se je vratio, nakon što se vratio i prepričava ono što je doživio u toj noći. Pa jedno od stvari ili detalja koje je poslanik sallallahu alihi veseleme doživio u toj noći je i govor u ovom hadisu poslanika sallallahu alihi veseleme gdje kaže čuo sam veliko slavnjenje Allaha čuo, u toj noći čuo sam veliko slavljenje Allaha subhanahu wa ta'ala na visokim nebesima. Poslanik te noći je bio uzdignut na mjesto gdje nikada nije bio ko? Melek Džibri. Pa je čuo, znači, veliko slavljenje Allaha te bareke ta'ala. E tim velikim tesbihom, slavljenjem i nebesa su slavila iz strahopoštovanja. poštovanja i osjećaja slabosti prema velikoj njegovoj uzvišenosti. Zašto slaviš veliča šahih? Zato što si shvatio uzvišenost Allaha Đelešanu, njegovu veličinu. Shvatio si da je on zaslužan, niko se ne može slaviti veličak ni čije ime uzdizati kao ime Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kakav je njihov tasbih bio? Kaže, Subhanal alihil ala, subhanahu wa ta'ala. Ovo smo dovu spominjali kada smo govorili o Allahim Tebarek Vetala imenima El Ali, El ada Gdje kaže slava neka je najveće, velikom, slava neka je njemu i neka je on subhanahu wa ta'ala uzvišen. Ko je ovo izgovarao? U ovom hadisu bilježi ga imam Taberani, Jebu Naim. Znači ovdje se bilježi i prenosi da su nebesa slavila Allaha subhanahu wa ta'ala ovim zikrom, ovim slavljenjem. U noći je to osjetio i čuo poslanik sa Allahu alihi veseleme kada je bio uzdignut u noći Isra. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ I ne postoji ništa da ga ne veliča i slavi. Allaha te bareke ve ta'ala. Znači sve Međutim, Allah što kaže وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Ali vi ne razumijete to. Vi to ne možete shvatiti. Vi to ne možete razumijeti. Ibn Mesud radi Allah anhu kaže, a ovaj hadis i ovu predaju bilježi imam Buhari, slušali smo hranu koju smo jeli kako slavi Allaha te bareke ve ta'ala. Ibn Mesud radi Allah anhu, jedan od poslanik, od drugoga poslanika sallallahu alihi wasallam kaže slušali smo hranu koju smo jeli kako slavi i veliča Allaha tebareke, tebareke ve ta'ala. U hadisa Buzara radijallahu se navodi, a ovu predaj znači bilježima Mahmed, Elbezar, Taberani i drugi da je poslanik sallahu alihi vseleme jedne prilike uzeo kamenčiće u svoj dlan. Pa su, kaže, nakon toga osjetili i čuli slavljenje Allaha Đelešanu u popu zujanja pčela. Zatim, kaže, poslanik sallahu alihi vseleme uzeo te kamenčiće i stavio u ruku Ebu Bekra, radi Allahanu. Pa smo, kaže, isto tako čuli da ti kamenčići slave i veličaju Allaha te bareke vatara poput zujanja pčela. Zatim nakon toga je poslanik sallallahu uzeo te kamenčiće i stavio u ruku Omera radi anhu, pa su isto to čuli poput zujanja pčela. Pa zatim u ruku Osmana radi anhu, pa su isto tako čuli da kamenčići slave i veličaju Allaha subhanahu wa poput zujanja pčela. Subhala kamenčići, hrana. I vidimo znači šta sve učenjaci prenose i bilježe ili od poslanika sallahu alihi ili njihovim ičtihadom. Od Abdullah ibn radi radijallahu se spominje da je poslanik sallahu alihi wasallam rekao, ovaj hadis bilježi imam Nesai, da je rekao ili zabranio ubijanje žaba. Zbog čega? Kaže poslanik, zbog toga što je njihovo kreketanje veličanje i slavljenje Allaha te bareke Žaba slavi veliča Allaha subhanahu Pa kad naiđeš pored mjesta gdje su one, čuješ koliko se taj tespih slavi i veliča Allah Đelešanu. A ti rob koji je u gafletu, nemaru, prema daleko većim blagodatima kojima te Allah daje od žabe, koliko Allah Đelešanu spominješ ili koliko Allah Đelešanu spominjemo. Ikrime, jedan mu fesira kaže, stup slavi Allaha subhanahu wa ta'ala. I stabla slavi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže i škripanje vrata i žubor potoka, sve to slavi Allaha te bareke ta'ala. Znate vrata kada otvorite, pa kad čujete škripu vrata, kaže da je to tesbih tom trenutku i slavljenja Allah subhanahu. Samo što mi ne razumijemo, to škripa, ali je to način na koji se Allah Želešanu slavi. Odete, uživate u prirodi, rijeke, potoci, vodopadi. Čovjek samo se divi, osim ne razmišlja, ne promišlja o suštini svega toga. Da i taj potok, taj vodopad, i rijeka, i sve, taj tok, slavi i veliča Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Imam Sabri kaže i hrana slavi Allaha subhanahu wa ta'ala i hrana slavi Allaha tebareke wa ta'ala. I onda možemo shvatiti zaključeni naši stari kada su zabranjivali da se mrve, jel, bacaju ispod sinije i slično, se ne smije gazati i sve da je to grijeh, a mi smo uvijek to napadali, nekako protiv toga pričali. A kada pogledamo šta su učenjaci kazali, ta mrvica, ne moje gaz, nego je uzme podigni zbog čega, jer ona slavi Allaha te bareke dio je, dio je njime ta Allaha subhanahu wa ta'ala. Imamo drugo mišljenje koji kažu da se misli samo na životnji i biljni svijet. Da to obuhvata ovo značenje. Međutim, jače je značenje koje ukazuju da je mrtva priroda slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala ima nekoliko dokaza u Koranu i sunetu poslanika sallallahu alihi koji ukazuju na ispravnost tog mišljenja. Jedan od tih dokaza je govor upućen Davudu, odnosno što je to Allah Đelešanu kazao Davudu alaih salatu wasalam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا Uistinu smo mi dali i ukazali prema Davudu veliko dobro, veliku dobrotu. Šta je to dato Davudu alaih subhana. I čovjek kada je to malo promislio, razmislio i kada je pomislio da je on u toj situaciji, u toj prilici, da je on Davud, ovo što njemu dato je ne znam, ono, i jeza ga obuzme. Kaže Allah Đelešanu, ja džibal, ja džibalu ma mahu od tajr. O brda, euvibi sebihi ima značenje. Veličajte i slavite Allaha Đelešanu zajedno skupa sa Davudom. Od tajr i ptice. Znači dato mu je da čuje tesbih da čuje, znači dat, mu je umiljat glas, lijep glas, Davud a.s. I kada bi išao, kada bi slavio Allaha Đelešanu brda pred koji prolazi Davu ali sve bi to slavilo i veličalo Allaha Đelešanu. Ptice koje su letjele iznad njih bi zastajale, iznad njega zastajale bi, pa bi sve skupa različitim jezicima slavile Allaha Subhanahu wa ta'ala. Zamislite to sva. To je fadlu koji Allah Đelešanu dao prema njemu. Dalike fadlullahi yu'tihi men yasha. Allah ima znači neizmjernu dobrotu koju daje i usmjerava prema onim robovima prema kojima on subhanahu wa ta'ala hoće. Wa alanna I učinili smo mu željezo da bude mehko. subhanahu željezo danas, znači, jedan od najčvršćih metala gdje trebaju mašine, jer treba vatra, treba čekić da se to mekša i smekša. Allah Đelešanu je dao Davudu, po čemu je bio Davud ali islam poznat? Šta je on radio, šta je izrađivao, Pancira, jel? Dao mu je, kao kaže Hasan Basri, da nije imao potrebu da stavlja to željezo da ga topi, niti da čekićem udara po njemu, nego jednostavno je to uvrtao svojim prstima, svojom rukom. Neki kažu poput vune, i stvara oblik. Danas uzmite bilo kakvu vrstu željeza. Zamislite tu željezu koja treba panci da se napravi. E, tako jednostavno Allah to radio, način. Ali je Allah te bareke ve tala slavio, veličao. To su sve, subhanallah, vidovi dobroti ukazane prema Davudu, ali i od Ajše radi Alanha se prenosi da jedne prilike poslanik Allahu alihi veseleme u toku noći čuo jednog ashaba koji se zvao abu Musa Lešari da uči Kur'an. Pa ga je zadivilo njegovo učenje, njegova melodija, njegov način. I zaista on imao lijep glas. Pa je poslanik sallahu alihi veseleme kazao Lakad je hada mizmaren min mezamiri ali Davud alihi salam uistinu je dato njemu, ovom čovjeku, data mu je frula ili jedna od frula Davuda alaih salatu wasalam. Kažu učnjaci da se ovdje odnosila frula na, na lijep glas, na logičan glas koji je imao. Ljepotu glasa. Zatim Allah kaže, znači ovo su ajeti dokazi koji potvrđuju da i neživo, su mrtva materija, priroda može slaviti veličate Allah subhanahu wa ta'ala. Allah što kaže Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fil ard. Zar ne vidiš da Allahu dželle seždu čini sve što je na nebesima i na zemlji? Zar ne vidiš o Muhammede, zar ne vidite ovi koji vjerujete, zar ne vidite ovi koji ne vjerujete? Razumijete? Nama isto tako, zar mi ne vidimo? Šta ti jahi vidiš? Da li se veliča? Da li sve činiš laž Allah Đelešanu? Prvu stvar koju Allah Đelešanu navodi nakon toga, zar ne vidiš da sve na nebesima i na zemlji Allahu sežu čini ukazuje na tri velike značajne i bitne stvari. Prvu stvar je šemsu, val kameru, van nuđum. I sunce mu čini seždu, i mjesec mu čini seždu, i zvijezde mu čini seždu. Zbog čega Allah je odpočeo sa ove tri stvari? Zbog toga što su ove tri stvari, stvari koje se najviše obožavaju među ljudima. Ljudi obožavaju sunce, mjesec, zvijezde, traže od njih, mole od njih, utječu se kod njih i slično. Sve ono što ne dolukuje njima, nego dolukuje Allah te bareke Allah ukazuje i sunce, i mjesec, i zvijezde Allahu sežu činjenju. Ovo je sežda pokornosti, ta'abuda, obožavanja Allaha tebareke, tebareke ve ta'ala. Mufesiri kažu sve što postoje Allah čini seždu milom ili silom. Jer je on stvoritelj, tebareke ve ta'ala. Zatim nakon toga kaže Allah Đelešanuhu i planine, i brda, i drveće. Allahu Đelešanuhu čini seždu. Nakon toga kaže wad dawab i sve životinje. Allahu čine seždu. A onda dolazi nešto jako interesantno vezano za nas. Za nas ljude. Kaže Allah Đelešanu, وَكَثِيرٌ مِنَ nas I mnogi od ljudi Allahu seždu čini. Ali nakon toga kaže وَكَثِيرٌ حَقَّ ili حَقُّ نَعْلِهِ الْعَذَابِ I mnogi od njih kaznu zaslužio od ljudi. Zbog čega? I vakathiru minan nas i mnogi od ljudi koji su priznali Allaha te barek za gospodara, klanjaju ne prisilno, nego što hoće, jer im Allah podario šta? Volju. Odlučili su pa su pokorni Allahu subhanahu wa Slave ga i veličaju i to iskazuju i potvrđuju seđdom. A ovi kojima je, znači, zagarantovana kazna je od onih ljudi koji su to odbili, ili što negiraju, što negiraju, ili što odbijaju, ili što su velike inađije, ili što su velike inađije. Neće Allah Đelešanu sežda čini. Zatim kaže Allah Đelešanu وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ A koga Allah Đelešanu ponizi, nećete naći nikoga ko će ga poštovanim učiniti. koga Allah ponizi. A poniženi su svi oni koji odbijaju Allahu te barek i tala pokornost. A te kako će poniženje biti za njih na sudnjem danu. Kada čovjek promisli i razmisli da Allah Đelešanu seždu čini i sunce, i mjesec, i zvijezde, i brda, i drveće, i dobar dio ljudi, ne preostaje mahi osim da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer u protivnom će biti poniženi a najveće poniženje koje će doživjeti je onog trenutka kada bude čovjek bačen u džehennemsku, vatru. Inna Allahe jaf'alu ma ješa. A Allah Đelešanu radi što on subhanahu wa ta'ala hoće. Svi se mogu upitati zbog čega si to radio, zbog čega to činiš, zašto si to činio. A ovo pitanje se ne smije uputiti Allahu te barek Jer je on stvoritelj Danas čovjek kada ima neku firmu, ima neki položaj, vodi, jel, osjeća se da on upravlja. Radi šta hoće. Raspolaže, daje neka pravila. Radnik hoće prihvat, neće prihvat. Ko je glavni? Glavni je šef, direktor. Zamislite stvorite svih stvorenja koji upravlja svim kakve on te barek otara tada ovlasti ima da radi šta hoće. Ne smije pitati. Kad ovaj ne smije pitati šefa, <laughs> zašto si smanjio platu, zašto želiš to, zašto mi dodaješ taj posao koji nismo potpisali pred ugovorom ću ga izvršavati. Ne smije to pitati. šta ću radnik od privatnika, evo, nas je tako. Allah je najzaslužniji da bude obožavan, poštivan, slavljen, da se prema njemu iskazuje taj vid poniznosti. I niko drugi, i niko drugi. U ajetu Đela Đelešanu kaže sure Fusilet 37. La tesđudu li šemsi wala lil kameri. I nemojte činiti seđdu ni suncu ni mjesecu. Vasđudu lillahi lezi kalakahun. seždu jedino činite onome koji je stvorio njih. Allahu te barek ve ta'ala. In kuntum i ta'budun. Ako u istinu Allaha Đelešanu obožavate i ovo obraćanje svim onima koji ne prihvataju Allaha subhanahu wa ta'ala, nego obožavaju druga božanstva, lažna božanstva, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, koja niti mogu kakvu štetu da ti daju, niti kakvu nedaću, nesreću da otklone od tebe. Nemoćni su. I to je svojstvo stvorenja, nemoć, dok Allah Đelešanuhu ne posjedje takvu osobi. On ima potpuni život. El haj, وَتَوَكَّلْ Allah osloni se na koga? Na živog. Eledi je mut, koji ne umire. To je istinski oslonac. Onoga koji ima potpun, savršen život, koji nema početka i nema kraja. Nema početka i nema kraja. I njemu će se svi vratiti. Kad se upoznao takvog stvrtanja, takvog se oslanjaš. Ne oslanjaš se na onih koji posjeduju gotovo, znači sve manjkave osobine, manjkave osobine, pa čak i savršene osobine koje mi imamo, znači kao ljudi, koje posljedno kao ljudi, one, one su u odnosu na Allaha te bare koja je tala manjkave. Vid koji ti imaš, to je savršenstvo čovjeka, sluh, moć govora, to je super. Kada vidite osobu koja ne vidi, slijepa, gluha, nijema, ti si savršenstvo nje, ali tvoj vid, tvoj sluh, te osobine koje posjediš su ništa kada se znači pokuša razumjeti i shvati vid Allaha te barek vetara, sluh Allaha te barek vetara, koji se čuje. Znači koliko, kolika je zemaljska kuba, vidljivi i nevidljivi svijet, sedam zemalja, sedam nebesa, sve što se dešava unutar zemlje, van zemlje, u moru, na moru, kopnu. O svemu Allah Želšan obaviješten, sve vidi, sve čuje i sve zna. Šta ti znaš, Ahi? Što ti znaš? Vrlo malo, vrlo malo, vrlo malo. I kada pokušaš slušati, jel sad slušaš mene, kada bi nas šest, sedam u isti glas pričali, mogu možda samo jednu nijansu od jednog upamti ili dvojice, gdje su vas još petorica. Ne mogu shvatiti. Allah Đelšanu savršenstvo, savršenstvo su vam njegovog sluha, da sve glasove razumije, sve vapaje čuje, sve vapaju, isto koliko ljudi danas dovi, koliko ljudi priča, ništa mu nije skriveno od toga, sve čuje. To je savršenstvo koje Allah te bare letala posjeduje. Od Ibn Abbas radi Allahomu se prenosi da je došao neki čovjek poslaniku sallallahu alijih veselame i kazao kaže Allaho poslaniće sino sam sanjao kako je za jednog drveta činim seđdu pa kada sam otišao na seždu, čuo sam to drvo koje je učinilo seždu kako na seždi izgovara. Kaže Allahuma li biha indeke eđra. Allahum, dragi ili Allahu moj, upiši mi s ovom seždom jedno dobro djelo. biha vizra i oprosti mi ovom seždom jedan moj grijeh. Vaj'alha li indeke zuhra i učini ovu seždu kod tebe mojom riznicom. Zatim kaže وَتَقَبَّلَهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ Davud. I primi od mene kao što si je primio i prihvatio svog groba Davud a.s. Kaže nakon toga Ibn Abbas je, znači prenosi pa kaže poslanik sallallahu alijih wasallam je učio ajet seđde. Ovo je dova? koja je dova? Dova? Kada čitaš Kur'an, pa najđeš na ajet seđde, pa učiniš seđdu, ovu dovu učiš. Ili kada čuješ da neko uči Kur'an, pa najđe na mjesto seđde, učiniš seđdu. Ili kada imam klanja, pa na teravi se to dešava, da čini seđdu. Prekida, znači ide na ruku, nego direktno pada, ova se dova uči. Kaže Ibn Abbas radijalanhu, vidio sam poslanika sallallahu alihi vseleme da je proučio ajet sežde, pa je pao na seždu i proučio, kaže, istu ovu dovu koju je prenio onaj čovjek da je vidio u snu da je učilo ko? Stablo i drvo. Stablo. Znači, poslanica sallallahu njih vseleme u ovom hadisu nije negirao, nego na kraju isto to proučio kada je kada je znači naišao na ajet koji govori o seždi. Zatim ovdje u kuranskom ajetu je došlo, znači mi smo naveli, voli i da drveće Allahu Đelešanu čini seždu. Također i sve životinje čine seždu. Imamo hadis od Muaza i Brenesa radi Allahanuhu da je poslanik sallahu alijih veseleme naišao jedne prilike pored ljudi koji su stajali na jahači, odnosno stajali su na mjestu a u isto vrijeme su sjedila svojim jahačim životinjama pod teretom. Zatim je poslanik Allahu alijih kazao Kada jašijete vaše jahače životinje, jašite ih dok su zdrave. A kada ih ostavljate, ostavite ih dok su zdrave. Što znači, nemoj da ih preopteretiš, pa da ih tek tada ostaviš nego dok još uvijek ima lana i snage. Sjaši i ostavi. I kaže, nemojte uzimati vaše jahače životinje, znači njihova leđa, kako bi sjedili radi vaših razgovora na putevima ili pijacama. Na putevima ili pijacama. Sjediš na koji na devi, ah i pričaš. Gdje si, šta si, kako si, ko trpi jahača životinja koja nije stvorena za to. A onda šahid svega ovoga kaže koliko je samo životinja koje su bolje od svojih jahača. Ili kaže koliko je samo životinja koje više spominju i veličaju Allaha Đelešanu od svojih jahača. Šta je dokaz? Dokaz da životinja ahi slavi veliča Allaha te bareke Pa ti u tom gafletu dok pričaš o nekim nebitnim stvarima, u tom trenutku ona trpi i slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemoj to raditi, znači poslanik je to zabranio, a s druge strane ukazao da ta životinja slavi i veliča, veliča Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah Đelešanu kaže وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ I zaista postoji kamenje iz koji izlazi rijeka, izlazi rijeka ili rijeke. To je prva vrsta, znači kamenje, kada pukne, da iz te e, šupljine tog mjesta izlazi rijeka ili rijeke. Zatim kaže Allah Đelšanu وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْ مِنْهَا لَمَا A ima i ono kamenje koje puca, pa izađe samo znači voda, pa izađe voda. Zatim kaže treću vrstu kamenja, va inna minha lema Yahbutu min A ima i ono kamenja koje se ruši, obrušava i strahopoštovanja prema Allahu te I straha od Allaha te bareke Tri vrste kamenja. Kaže poznati Mufesir Mujahid Rahimahullah, svaki kamen iz kojeg izbilja voda ili koji puca od vode, odnosno koji se skotrlja, koji se skotrlja sa vrha planine, brda, kaže, sve to čini straha od Allaha te bareke I kaže, to kamenje daleko je, znači, osjećajnije i mekše od srca Benu Israila. U vremenu Musa, ali čija su bila tvrda, pa nisu htjeli prihvatiti istinu i vjeru u Allaha te bareke Koliko je danas takvih srca? Znači gdje kamen puca i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, a s druge strane, a s druge strane vidimo čovjeka kojem je Allah dao pamet, odlikova ga na drugim stvorenjima, razum, da promisli, da razmisli, odbija i ne želi istinu i ne želi istinu da prihvati. Drugi plod, znači ovo je bio prvi plod spoznaje Allahovog Tebara Kvetala imena kojega je? koje je ime Boga speša? Subuhu. Da se Allaha te bare veliča i slavi. Drugi plod spoznaje ovog imena, kazali smo značenje, značenje imena, da je on subhanahu wa zaslužan da bude slavljen, da se stano veliča. Pa Allah Đelešana ređuje vjernicima, vjernicima posebno, da mnogo, da mnogo Allah subhanahu wa ta'ala spominju. Naredbu da Allah Jer on taj koji se slavi, slavljeni. Allah Đelešan kaže, Ja ejuhallazina amenu zkuru Allahe zikran kathira. O vjernici, često i mnogo Allaha subhanahu wa ta'ala spominjete. Često i mnogo Allaha Đelešanu spominjete. وَسَبِّهُوهُ بُكْرَةً وَعَسِيلًا Ujutro i navečer ga posebno veličajte. Kada je to jutarnji večerni zikr. A mnogo nas, mnogi od nas to ne čine. Znači, Allah Đelešan naređuje vjernicima, posebno vjernicima, da mnogo Allaha Đelešanu spominju, da ga mnogo veličaju, da ga mnogo slave, a posebno ujutro i navečer. Zatim Allah šano kaže وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا I onim muškarcima koji mnogo Allaha Đelešanu spominju i onim ženama koje mnogo Allaha Subhanahu wa ta'ala spominju. Svima njima je Allah Đelešanu obećao makfiret, oprost i veliku nagradu. Eđiran azima, nešto veličanstveno je pripremio za one koji mnogo Allaha Subhanahu wa ta'ala spominju. Dok si na predavanju, dok ideš na predavanje, dok ideš u školu, dok radiš nešto, dok voziš auto, dok se voziš prirodno sredstvo, gdje god da si, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Najlakše je subhanallah, kratko subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. To je samo dobro za tebe. Ti ćeš imati korist. Allah Đelešanu u suri Al-Ala kaže Sebih isme rabbike Al-Ala i veliča i slavi svevišnjeg Allaha subhanahu wa ta'ala za ovu i za ovaj ovu suru, Ali radijalanhu kaže da je poslanik sallallahu i veseleme volio mnogo da uči ovu suru. Na kojoj namazu je poslanik sallallahu učio ovu suru? Na vitru. Znači nešto što je svakodnevno. Svake noći, na završna ti rekata, na prvom je uvijek učio, uvijek učio ovu suru. Zatim Ibn Abbas radi Allahom prenosi da poslanik sallallahu alihi wasallam nikad nije proučio ovaj kuranski ajta da nije kazao Subhane Rabbi al Uvijek odazivao se sebi. Allah što naređuje, veliča Allah slavi gospodara. Poslanik sallallahu alihi wasallam se odazivao i slavio Allah subhanahu wa ta'ala. Pogledajte ovaj rivajet. Kaže poslanik Allahu alihi wasallam nije uradio sin Ademov djelo koje će ga više od Allahove tebare kevetala kaznije sačuvati i zaštititi od veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Dijelo koje će najviše sačuvati zaštita džahenevske vatre je veličanje Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymi kada je davao primjer za zikr, za slavljanje veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala, sa je to uporedio? kaže veličanje i slavljenje Allaha Đelešanu za dušu čovjeka, za srce čovjeka je poput poput vode za ribu. Zamislite život ribe bez vode, je moguć? Tako znači isto život srca nije moguć da bude osim u spominjanje veličanja Allaha Subhanahu I svi mi imamo znači iskustva. Kada ujutro slaviš, veličaš Allah Đelešanu drugačiji čim malo ti nadođe, ono, jel da slaviš, veličaš, lađe, nakon toga drugačije se osjećaš, drugo je raspoloženje. Te gobe nestaju, muke nestaju, glavobolja bolja. Na sve zaboraviš, jer se prepusti Allahu subhanahu wa Jer se srca smiruju kada se lađe, Đelešanu veliča. Kakvim god da se problemima, šta god da te je snašlo, uz spominjanje i srce se smiruje. Nestaju problemi. I to je nešto što je veliko kao dato kao daru da Allaha te bareke te bareke Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se jedne prilike obraćao ashabima pa kaže ima li neko da nije u stanju da zaradi u toku dana hiljadu dobrih dijela. Ah, i kako ćeš ti zaraditi danas hiljadu dobrih dijela? Kažu ashabi, Allah će jedan od njih, znači kaže, a kako će čovjek zaraditi hiljadu dobrih djela? Nije je to interesovalo, on su odmah htjeli da uradi to. Kako? Ima neka kratica. Na, obići bolesnika, roditelje, familiju, djelica, takvu, sve stvari koje zahtijevaju, jel, i vrijeme, i novac, svašta nešto. Ovdje Allah poslanica samo ukazuje na nešto što zaradiš jako brzo kaže slavljenje Allaha stotinu puta, subhanallah, će učin da zaradiš hiljadu dobrih dijela ili da se izbriše hiljadu loših dijela. Stotinu puta. Za koliko si u da kažeš u jednoj minuti koliko možeš čovjek izgovoriti subhanallah? Još prosto da kaže <laughs> ispade sub, psovanje u arapskom. nema ono subhanallah, nego subhanallah da to Bog ne ima to značenje, znači da ispane kao psovanje i vrijeđanje vas U jednoj minuti ako je pokušali, znači možete otprilike 80 puta kazati subhanallah. Znam su 10 minuta, 800 puta. Koja je to vrijednost? koju vrijednost ti imaš? Znači, Allah ti je naredio slavljenje, veličanje, lađušan, ali to opet nije uzaludno, pod navodnicima rečeno nego ti imaš nagradu za to. Ako to budeš nije radio, tebi će biti bolje. Ti ćeš biti bolji. I Allahu Đelešanu draži i bliži. A sve što manje spominješ Allah, Allaha sve si bliži onoj kategoriji ljudi Vala jazkuruna Allaha ila kalira Koja ne spominje Allah osim malo. A to je opis, opis munafika, da nas Allah Đelešanu sačuva da budemo od njih. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi veseleme da kažem Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Da kažem te četiri riječi. Dražije mi od svega onoga što sunce obasja. Zamislite dunjalu, danas mi svi žudimo i želimo nešto dunjalka da steknemo. Pa čovjek slomi. Nekad dunjalk bježi, ne možeš ga uhvatiti. Nekada uhvatiš, sve što Dunjaluk posjeduje, sve sunce što obasja na Dunjaluku, sve ljepote, svi ukrasi, svo blago Dunjaluka, poslaniku Salasalem su bile draže ove četiri riječi da izgovori, da se ima veličaj slavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, nego da mu donesete i kažete ovaj Dunjaluk je tvoj. Ovaj Dunjaluk je tvoj. Koliko je od nas takvi? Koliko ima od nas ili među nama ljudi koji koji to tako doživljavaju. Ali ako danas se doživljavamo i ako ne budemo pokušali da ovo praktikujemo, nećemo nikad doživjeti. Ali ako budemo pokušali da praktikujemo što više lađe da šalim stavili veličali, doće dan, doće trenutak kada ćeš uživati plodove i ove spoznaje i svog rada. Iz svog rada. Ta ćeš uživati. Znate one ljude koji su <clears throat> o kojima je prenešeno da su 20 godina 20 godina nastojali da osjete užitak i slast namaza 20 godina se trudili, trudili, klanjali pa nekad ko da sam skrušen, a nisam skrušen ne da bi ga drugi ljudi vidjeli, nego on sam sa sobom se bori pa tek nakon 20 godina tog nastojanja Allah Đelešan je počastio da ostatak svoga života kao uživali smo u ostatku našeg života. 20 sam se godina trudio da to doživa 20 godina sam doživljavao to u namazu. Znači, to ne dolazi preko noć, nego tvojim trudom, koliko se bude zalagao. Pa ti probaš, danas kažeš nisam osjetio, sutra nisam osjetio. Nemoj prekidati taj, nego opet četiri dan, peti dan, šesti dan, vas sve do smrti. I to je nešto najbolje. I to je nešto najbolje. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, o ljudi, pokajte se i tražite oprost od Allaha te bareke vetala. Doista ja to činim u toku dana stotinu puta. Allah poslanik kojem bilo oprošteno ono što je učinio i što će učiniti. Stotinu puta u toku dana je stikvar činio. Traži oprost od Allaha te bareke, te bareke Kažu drugom, drugoj predaj, drugom rivajetu, poslanik primjer onoga koji spominje svoga gospodara je primjer živog i mrtvog. Živog i mrtvog. To je život. To je istinski život. Danas ljudi hodaju, znači ljudi koji su mrtvi i zato vidimo toliko problema da imaju svojim životima, toliko imaju nadača, ne mogu riješiti svoje probleme, toliko znači ljudi posjećuje doktore, toliko ljudi traži ko će mu pručiti rukju, ko će ga liječiti, znači on samo želi da dođe kao do onoga koji je neki sebe i misli gotovo, završeno. Prouči mu i ode. I da nastaje životom koji je živio prije toga. Znači, danas puno ljudi traži ruku da se uči. A u stvari on je daleko od propisa šarijata. Pa kad dođe kod osobe koja uči ruka, pa vrate, trebaš to, trebaš to, trebaš to, pa da bi te od Đelešanu otklonio, pomogao, znači, to što te je snašlo. Dobro, dobro, sad to učiniti i to nastoji, znači, par dana i misli da će to proći istinski život je život u ovom veličanju, slavljenju Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Da živi život kakav je živio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I inšal, neš imati nedaće, neš imati problema, glavobolje i slično. Jer će ti Kur'an biti lijek. I Allah Đelešana obećava i kazuje u Kur'anu da je on šifa. Šifa, lijek za koga? Nije rekao za sve ljude. Za vjernike za i Zato nas postoji dio učenjaka koji kažu ne može se ruke učiti nevjerniku. Jer on neće osjetiti plodove tog lijeka. Neće imati dejstvo na njega kao na vjernika. Koji dođe kao vjernik pa ima neki problem pa mu se Kur'an prouči. E, taj lijek. Zato učenjaci s druge strane kažu koliko puta čovjek uči Kur'an nije ni svjestan da je on u tom trenutku lijek za njega. Liječi ga od nečega. Ne, ne znaš šta, od čega si bolestan, šta boliješ. A Kur'an te liječi, štiti, zato se mnogo uči Kur'an i mnogo se Allah Đelešanu slavi veliča kako bi uživali zaista u ovom životu koji nam je Allah Tebare podario i dao. U jednom veličanstvenom hadisu od Ebu Hureyre radi stoji da je poslanik sallallahu alihi vaseleme rekao i ovo je nešto veliko. Kad zaista Allah Đelešanu posjeduje meleke koji putuju putevima ulicama koji imaju jedan zadatak. Traže mjesta i skupove gdje se Allah Đelešanu spominje, gdje se Allah veliča. I tekst ovog hadisa je veličanstven i velik, o kojem treba čovjek da promisli, ma koliko puta ga čuo, treba da ga ponavlja, da ga studira. Zbog čega? Da bi izvukao jednu veliku korist, a to je da svoje skupove, svoja sjela, međli se, učini ovakvim kak, kakva su navedena u ovom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve Pa kaže kada jedan od njih naiđe na skupinu, zatekne negdje, možeš Moja čak i svojom porodcom, uzela si neku knjigu, Rijadu Salihin, ili nešto. Došla ste braća na pa otvorite nešto gdje se spominje veliča Allah Đelešanu. Ti meleci koji kruže, koji tragaju za tim skupinama, naići na tu skupinu, na vaš krug, na vaše sjele. Pa jedan kada dođe, zamislite sad koliko je Alpašina, ili tako ta mjesta. Oni tragaju, traži. Jedan kada otkrije skupinu, samo poviče, našao sam, dođite, tu je ono što tražite. Pa se svi okupe. Pa kaže Poslanica sa počnu prekrivati taj međlis, taj skup svojim krilima. Sve do dunjaličkog neba. Zatim Allah Đelešanuhu u je. Allah El Alim, El Habir, El Basir, Es Samir, koji sve čuje, sve vidi, sve obaviješten. Zna najbolje stanje, ali on pita subhala, To je sunnet Allah te bare u stvaranju. Pita kako ste zatekli te moje robove? Šta oni čine? Šta oni rade? Pa kažu, o Allah, o gospodar, u istinu te oni slave, veličaju, spominju, zahvaljuju, ovo su stvari, slavite, veličaju te, spominju te, zahvaljuju ti, poštuju te. Umeđi dunek. Kaže Allah Đelešanu melecima, kaže, da li su oni mene vidjeli? Subhanu. Jesu oni vidjeli Allaha Đelešanu? Nismo, ahi. Ali molimo Allah Đelešanu da nas uči, uči od onih koji će ga vidjeti na sudnjem danu. Zatim ću uzvišen Allah Đelešanu kazati, a šta bi tek učinili ili šta bi tek radili da su je vidjeli. Šta bi tek ti robovi radila su vidjeli kada se toliko trude i ako ga ne vide, da ga slavije, da ga veličaju, da ga spominju. Kažu meleci, još, još više bi te obožavali, još više bi te veličali, još više bi te se zahvaljivali, još više bi te poštovali. To su stvari zaista velike. Zatim kaže Allah Đelešanuhu, a šta traže ti robovi od mene? Kažu meleci traže i molite za džennet. I ovdje je velika fajda da kada spominješ i slaviš i veličaš Allaha Đelešanu, kad si na takvim skupovima, da tražiš i doviš Allaha da te bare barek da te uvede u džennet da ti podari džennet, to je nešto najveće što ti može Allah subhanahu wa ta'ala dati. Kaže Allah Đelešanu melecima, da li su oni vidjeli džennet? Da li smo vidjeli džennet? Nismo subhanahu, ali vjerujemo. I zato prva osobina vjernika u Kur'anu, u suri Bekare, kada Allah Đelešanu odpočinje, Alladine yu'minune bil koji vjeruju u onaj nevidljivi svijet, a nevidljivo je sve ono što Allah Žešanu ostavio za sudnjeg dana. Od proživljenja, dženeta, džehennema i svega onoga što je pripremio za istinske prave vjernike. Kaže, da li su ga vidjeli? Kaže, nisu ga vidjeli. A kaže, šta bi tek činili da su ga vidjeli? Kažu meleci ovog gospodara. Oni bi još više žudjeli za dženetom. Još više bi tražili od tebe da ih uvedeš u džennet, još više bi nastojali da budu bolji kako bi ga zaslužili. Jer nije istina koji vidi koja, onaj koji ne vidi. Znači da je čovjek vidio žene, još više bi se trudio. Kaže Allah Đelešanom melecima, a od čega traže zaštitu? Od čega se utječu? Kažu, meleci odgovaraju, gospodar utječu se od džehennema, džehennemske vatrije traže spas, zašto da ih sačuva žehennema, ka jesu li ga vidjeli? Kažu, nisu ga vidjeli. A pa da su ga vidjeli, šta bi tek onda činili? još više bi bježali od žehennema Još više bi strahovali da budu uvedeni u džehennem. Da budu bačeni u džehennem. Zato čovjek ne treba da da pomisli da je uspio. Da pomisli da je uspio sve dok ne izađe sa ovoga svijeta, a je lišan zadovoljan s Sve dok zadnje, znači zadnjeg izdisaja treba se boriti da budeš osnovnika dženeta. A da pomisliš da si već osnovnika dženeta. I da strahuješ, da si u stanom strahu kako ćeš okončati, kako ćeš završiti, da ne bio od ovih koji će biti ubačeni u džehennemsku vatru. Allah je molimo da nas ovdje u žene sačuva Zatim Allah Đelešanu kaže tim svim melecima koji su došli uzimam vas za svjedoke da sam svima njima oprostio. Subhanu. Skup naš, skup sličan nama. Braća se sad sastaju, sestre se sastaju, djeca, bilo ko, bilo kako mjesto gdje sala veliča, meleci kada dođu, kada Allah šanu upita i kada obavi ovaj razgovor na kraju se završava na taj način da kaže uzima vas za svjedoke da sam svima njima oprostio. Zato, draga braćo, nastojite da što više posjećujete predavanja, druženja, gdje se Allah Žešanu i slavi. pogledati da nema druge fajde i koristi osim ove nešto najveće. Ono što svi mi očekujemo, a to je oprost Allah subhanahu njegov rahmet, njegovu milost. Kaže, jedan melek će kazati gospodaru, među njima ima jedan insan koji je slučajno tu. Nije imao namjeru doći na to predavanje, nije htio sjetiti svima, ali to slučajan prolaznik. Slučajno se zadesio tu. Kaže, oni su skup gdje će i drugi uživati plodove tog skupa. Gdje onaj koji se bude družio s njima nikakve tegobe neće osjetiti. Pa činjem Allah Đelešana oprosti Poput onih koji su došli sa namjerom, sa ciljem. I to je nešto veliko kao nagrada koju je Allah Đelešanu obećao svojim iskrenim robojima. Zatim, sljedeći plod da postoje meleci. Meleci, Allah i Tebare Kvetala, odabrani robovi koji neprestano slave i veličaju Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu kaže وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ I zaista njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Nakon toga وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ A oni koji su kod njega mnogo čine njemu ibadet, ne odbijaju da mu čine ibadet, mnogo, mnogo Allah Đelešanu čine ibadet. Ne umaraju se dok čine ibadet. Ali ćemo da klanjamo i opet klanjamo. Dok kad ćete više klanjati? dok ćete ratu? Stalno neki vid iskazivanja da je to teško ljudima da čini. Meleci se ne umaraju, ne osjećaju umor i zamor u obožavanju vata tabareke vetara. Dokaze yusebihune lejle van nehar la juftarun. Slave ga i noću i dan, neprestano. I u tim trenucima, znači neprekidno ga slavi. Ne prekidaju, ne prekidaju. U stalnom smo spominjanju veličanju Zato kaže poslanik sa Seleme, zaista na nebu ne postoji nijedan pjedalj, a da njemu nije melek koji na kijamu ili na seždi, ili na ruku i na seždi. U stanom, ibadetu Allah te bareke vetala. Slave ga, veličaju ga, poštuju ga istinskim ili istinskim načinom, ono što mi treba da doživimo, da osjetimo, kao što meleci, kao što meleci radi. I na kraju zadnji plot koji ćemo navesti, to je da uzvišen Allah Đelešanu je neovisan o našem veličanju i slavljenju. Makoliko ga veličali, makoliko ga slavili, Allah je ga ni, neovisan. To koristi nama. Danas kada nekoga slaviš, veličaš, radiš kod nekoga, doprinosiš njemu, jel, sebi i njemu. Ovdje nema, ne možeš doprinijeti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah znači, niti mu koristi pokornost pokornog, niti mu šteti nepokornost asije nepokornog. Razumijete? Ono što ko ima korist, ima korist abd, rob, Allaha te barek vetana. I Allahu naš ibadet ne koristi. Neće mu povećati njegovo bogatstvo, neće mu povećati njegovu vlast. On to sve posjeduje. Prije nego što nas je, prije nego što nas je stvorio. Allah Đelešanu kaže وَقَالَ Musa إِن تَكْفُرُ أَنْتُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ I Musa je kazao narodu svom kada bi svi vi nepokorni bili, nezahvalni Allahu Đelešanu i svi stanovnici zemlje, na kraju kaže fa inna Allahe laganije zaista Allah Đelešanuhu neovisan o vašem obožavanju, veličanju, vašem neveličanju, vašoj nepokornosti i slično. Jer je on hamid, hvali dostojan. I zato zahvaljujemo Allahu te bareke koji nas je učinio od umeta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, učinio se do onih koji ga spominju, koji ga veličaju, od istinskih pravih vjernika i molim ga da nas učvrsti na tome, da uputi nas, naše roditelje i sve zalutale, da oprosti nama, našim roditeljima, da zbliži naše safove, naša srca u jedini da nas učini istinskim, pravim borcima za ovu vjeru, istinskom braćom koja će se voliti ima Allah te bareke i koja će mnogo, mnogo Allah subhanahu wa ta'ala veličati i slaviti. Subhanak Allah, Alhamdik. ašhadu la ilaha illa ente, stakruka, boli, vajizakum Allah, khairan.